eta txalde untan, eh, gure kronikalaria izango da, iraitzu fiaure erizaina, atxalde hon? Ah, hon. Bakerrik, atxalde untan. Bai. Eta ipatuko dugu, uh, sindromo bat, arden eh, aktualitatean izan da, uzi bat azken aste hauetan, emazte bat kondenatua izan baita bere aurra iltzea gatik, eta emazte horrek beraz uh, sindromo bat, bazuen uh, Muntxauzen, uh, itzen hori orda erdian Muntxauzen, eta hor duzu, Muntxau lertu ahal ordezko Muntxauzen sindromoaz uh, uh, unkitoa da, ordan zer da, deia Muntxauzen sindromoa bera. Uh, Muntxauzen sindromoa da um, uh, norbaitek uh, eritasun edo sintomo bat asmatzen duelarik. Eh, medikuntza arloko eri edo fe, medikuntza arloko norbaiten atentzioaren uh, bereganatzeko. Kompasioa eh, Eh, bere ganatzeko. Eta uh, eh, ahalok dezkoa nahi dut eh, gehiago egiten da prokurazioz, eh, sindromori prokurazioz, eh, nahi du uh, norbaitek, bere ardurapean duen norbaiti, Um, zerbait egingo diola, beti osasun ahloan, uh, bere ganatzeko uh, kompasioa adibidez, kasu hortan, uh, ama batek bere, uh, bere aukari uh, minegin diolarik, uh, amaren Eh, gan, amaren ganako kompasioaren um, eragiteko. Eh, mazte horrek itxoiten zuen uh, bere aldeko kompasioa, bere aujari uh, mineginaz. Mm. Uh, Muntxauzen sindromoaren kasuan, erraiten duzu, uh, eritasunak asmatzen dituzela, ez da mm, hipokondriak... Ez, hipokondriakoa, justuki um, uh, hipokondriakoak eritasunak uh, um, senditzen ditu, nahi dut, bere gorputzean senditzen sentimentu sentsazioak minak baditu. Muntxauzen txindromoa duenak ez du minik. Asmatuko ditu minak adibidez, uh, uh, analisia odol analisiak, pis analisiak, uh, uh truka, tuko ditu, uh, edo um, uh, zerbait edantziko du, bere analisietan, uh, oien uh, emaitzak, faltsutzeko edo uh, adibidez uh, kasu batean izaiten aldan hor baitek bere aujaren itotzea, justuki uh, sinistarazteko aujorek uh, asma arazoak dituela. Eh, benetan nahitara egiten den zerbait da, eh, jakinik eta uh, faltsutzen ari girela horren emaitza. Mm. Bai. Konsiente da beraz, egiten bai, duenaz, bai. sindromoa bai. duen hori. Hori bai? adibidez, hipokondriakoa ez da konsientea. Hori ez da bai, mm. bat ere bergauza ez eta zenta iriz zuzu dugu la, lagumatetaz hipokondriakoa dela beti eri baita edo uste baito eri dela bai, me jende hori horrek uh, eritasunaren bitartez zerbait adierazi nahi du nahi du adierazi edo ez dela ongi eta uh, inbeste gaizki senditzen den nun bere gorputzak justuki asmatzen dituen uh, sintomo batzuk hori da hipokondriakoa aldiz uh, muntxauzen sindromo hori duenak nahi du benetan bakarrik kompasioa bere ganatu ez da bat, bat ere uh, editasun baten eh, sortzerna edo da benetan jendearen kompasioa edo atentzioaren uh, bere ganatzeko. Ez da bat ere bergauza beraz, be, konsientziarekin faltsutuko ditu emaitza batzuk justuki uh, atentzio horren eragiteko. Ordan, uh, psikiatrikoki un, den pertsona bat da, Be, biziki klasifikazio berezia da, erraiten da pertsona horiek badutela pertsonalitate arazo bat. Mm. Besterik ez, ez baita diagnostikoa deia biziki eh, zaila da egitea. Uh, askotan jende horiek ospitale batetik bestera ibiltzen baitira, eta beraz, oian, uh, nola jiten aldut, uh, ahasta bederen galtzen da, ospitale batetik bestera, leku batetik bestera, eta beraz, takigusen zer bilakatzen diren, eta diagnostikoaren egitea biziki zaila da. Eta gainera, jende hori konsientzia duenez, konsientzia osoa du egiten ari denaz, uh, tratamendurik ez da esistitzen uh, terapia ezik, tratamendu fisikorik ez existitzen, eta terapian ere uh, biziki zaila da, eta gainera ez bat ere ezagutua oraindik eta orduan ez da bat ere bereziki hemen eta frantzian, estatu batuetan ustuta iniz gehiago landua dela, eta ezagutua dela, benen hemen hainiz gutiago. Mm, zaila da, ere uh, ezagutzea edo definizio ez da olako simptomorik adibidez edo... Ez, ez da simptomorik eta gainera uh, gehienetan hori jendea leku batetik bestera ibiltzen da eta orduan uh, egia da hoian jastua galtzen delarik uh, diagnostikoaren pausatzeko bizika zaila da badelarik kasu bat eta initzetan kasu gerora uh, iraganerat begiratzen delarik bakatu ikusten da hor bai justuki zer nolako uh, ibilbidea ukanuten jende horiek eta nola justuki ospitaletik batetik bestera pasa diren zamate bakuntza ukan dituzten batzutan ahigahiak eta deusentzat uh, zenbat eritasun ukaiten alituzten eta ezin ezkoa dain beste ukaitea eh, eta bar, eta hor bai hartzen gira benan no, hori azken fina nubait gelditzen delarik eta denbora hori hartzen delarik, bestela ez da inbeste ageri. Mm. Egan nahi du eh, lortzen duela, konbentzitzen ere eh, ba, Eh, ez eh, osasun eh, langileak lortzen ditu komentzitzen eritasun bat edo beste dituela. Bai, bai, bai, justuki, bai, bai, eta bai, bai, gero analisiak uh, faltsutuz, bai, biztan dena. Hmm. beste errandugu, bada Muntxauzen sindromoa bera, eta beste, ez dakit, berezitasun bat, bai. horren baitan, ahal ordezko Muntxauzen sindromoa edo par prokurazioan frantzesez, kasu hortan, uh, ba, edo sistema berdina da, baina... Uh, be... Norbait erabiltzen da, norbait erabiltzen eragiteko, bai, justuki eta hor, haipatutuzun eh, eh, uh, aktualitateko gai, fein, historia horren zat, uh, ama batek bere auja justuki uh, nero ustezera hilketa um, mm, nahi gabea zen, justuki uh, sobera ujun joan da bere bere gitasmoan eh, eta hilda, eh, auja, baina eh, bere elburu bakaja kompasioaren eragitazen eh, amaren gan. Bai. Oden, uh, beraz, uh, eritasuna sortzen da bestearen bestean, edo... Ez dut uste sortzen dela bestean, baina bestea riskoan ezartzen da. Bestean egiten zaio, beraz. Bestean egiten zaio, uh, justuki kompasioa uh, ardura dunaren gara, gana bideratzeko. Bereziada, hor, adibidez, uh, ama horrek bere aujari min espero zuen uh, eh, jendeat horriko zela amaren gana, uh, eh, amari erritera gaixo ama, eta konpaso hori eragiteko ez bateria ujaren gainean, mena amaren gainean. Mhm. eta eh, eta batzutan bon hor uh, maleruski uh, dramatikoa izan da baina askotan uh, pairatzen dituzte justuki uh, tratutxarrak gehienetan amak dira hori egiten uh, dutena justuki amak um, amak baitizki eragiten sintomo batzuk benetan uh, eritzen dituzte horien aurrak uh, ama beren gana kompasio jena erakartzeko eta beraz ahiskoan ezartzen dituzte haujak, eta tratu dira bai. Amak edo uh, zaintza lanetan ari direnak ere, ez? Bai, hori uh, irakurri dut, justuki uh, gehienetan amak dira, eta uh, zaintza osasuna jolan ari diren uh, sendagileetan, bai. Mm. Bon, eta hor, kasu hortan, uh, pentsatzen dut, uh, lehen duzu bihitzaz, benen terapiaren bidez kudeatzen edo aldira olako... Hori irakurri dut, gero egia ezan eh, gehienek jaiten dute uh, azken finan ez dela gauza hundirik eh, egiteko, uh, biziki uh, traumatismo emozional bat eta aipatzen da askotan eh, tipiko, tipitatik diten dena eta biziki zaila dena edo identifikatzea edo lantzea joztuki mm. eta bai, beraz, egia da, gehienetan, ala ere jende horiek ez dira eh, agerian ezagiak. Hor drama bat izan da hori hil baita. Uh, Baina uh, da, justuki badirela iniz gehiago, eta justuki uh, dramara iritsi ez direnak, eta hor duan uh, sartzen dira. Baina terapia, bai, terapia bat behar dira, gehienek jaiten dute tratamen horik ez dela. Mm -hmm. Ebe, hala, eh? da, <laughs> bai, bai, gauza berezia da, iada kasu horretan uh, emazte hori justuki presondegian ezagia izan dela, uh, amairu urteko kondena ukan dut, egia da emazte hori presondegitik aterako dela erik, zer jaldatuko du amairu urte horiek abarnean pasatzean, espero dut justuki laguntza bat ekajiko uh, diotela, zenta ala ere uh, bere auja hildu, uh, eta nire ustez horrek trauma haundia utzi dio, ez baitzuan hori sekatzen. Mm. Beraz, egia da, azken finan biziki uh, uh, sindromo berezia dela, eta... Bai, ulertzea zaila da, azkenean, um, uh, buruan pasatzen den ibilbide hori, besteari bai. egitea, edo, uh, bai, beste erabiltzea, bere... Uh, bere ganatzeko uh, atentzioa, eta bai. azkenean, uh, bera beste min eginez, baina ez du eran erra, edo, ez, ez, ez, ez, Ibe, hala, Munchausen sindromoa, nik ez duen ezagutzen, izan behar dira, beste sindromo handan abat, azkenean ez, eh, beti aipatzen dugu uh, eh, eh, izan handiak ezagutzen bai, baina... Bai, bai, bai, nik, ere, hau ezagutu dut kasu egia da gutitan direla, bera interesgarria da ikuste azak nolako eh, gauzak badiren, eta azak nolako gauza ditugun buruan, eh, azken finean denak uste dut sindromo batean txartzen dako ginatezkela. Badira, bada zer nahi, hau bada utu. <laughs> Bai, hongi <laughs> hau tatu. Urita. <laughs> Boa, iraitz zufiaure mile esker eta izan nuntza. Bai, Bai, berdin.